Každá doba mala, má a aj bude mať na jednej strane svojich hrdinov, osobností a všeobecne postavy z tých kladných, no a na strane druhej tiež ustrašených, nenávistných a všeobecne škodiacich. Zvyčajne to stojí na tom, kto vám o nich a za akým účelom rozpráva svoju verziu príbehu a potom ho buď glorifikuje alebo zatracuje, Samozrejme ani jedna takáto verzia nie je dobrá a vypoveda viac o autorovi príbehu než o samotnej postave, lenže toto si poslucháč, prípadne čitateľ všíma len málo kedy a pravdou sa stáva nie to, aký ten konkrétny človek naozaj bol, ale čo sme o ňom za informáciu dostali. Zmena v týchto postojoch tá prichádza zvyčajne až vtedy, keď sa určitá legenda začína šíriť aj o nás a keďže takáto situácia nastáva len málo kedy, tak je to na tomto svete tak, ako je a verí sa viac klebetám, ako by sa išlo po overených faktoch, čo bude súčasťou spoločnosti ešte naozaj veľmi dlho. No a niečo z nich môže byť, že nájdete aj v bloku slova a hudby, ktorý sa práve začína. S tým rozdielom, že našim základom zostáva rešpekt k vytvorenému dielu a v tom budeme pokračovať aj v tých nasledujúcich dvoch hodinách nech sa to týka kohokoľvek bez rozdielu. Zahorela ďalšia pondelková verzia Petrolejky a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice vám aj 27. oktobra 2025 želá Peter Kršiak. oslávenca, rodáčka z Považskej Bystrice, Dorota Nvotová, herečka, speváčka, absolventka evanielického lícea v Bratislave, dcera známych rodičov, na jednej strane Anka Šišková, na druhej strane Jaro Filip, aj keď v pesničke sprevádzal eh, Marian Varga, no, no tie hemontky zahral ako host albumu s poradovým číslom 2, ktorým sa v roku 2008 stala sila vzliku. No a v pesničke sme teda počúvali e, in, autorku, interpretku, ktorá si už ako 6-ročná zahrala v prvom z televíznych filmov. Boli to tajomstva pod viečkami, mala 9, tak potom sa objavila v detskom muzikáli Bambi. Stala sa aj členkou československej formácie Overground, ktorej teda hrala a spievala spolu so svojím vtedajším manželom Miroslavom Láberom alias Viskym. No a v 2004 ponúkla album solový prvý Dorota Nvotová bol ten názov. No a potom o 4 roky neskôr práve to, čo sme aj dopočúvali, prvú pesničku, od ktorej sa budeme teda odrážať ďalej a pripomenieme si aj tých, ktorých výročia narodenia pripadajú na dátumy okolo toho dnešného aktuálneho, keďže v rámci 27 tam už nájdeme skôr hviezdy celosvetové zo zahraničia, inak je to deň s poradovým číslom 300 v rámci aktuálneho kalendára, takže už len 65 do záveru. Meninový oslávenec e, je Sabína na Slovensku, majiteľka mena latinského pôvodu, významovo pochádzajúca z kmeňa Sabínov v Taliansku. V Českej republike si tento sviatok pripomínajú Šarlotky, aj majiteľky mena Zoe, v prípade Šarloty. Meno je takou variantou mena Karla a pochádza z francúzštiny, zo slov znamenajúcich slobodný, prípadne v prenesenom slova zmysle aj kráľ alebo vladár. Na Slovensku má Šarlota meniny 19. júla Zoe to je ženské meno gréckého pôvodu s významom život. Ako grécky variant Evy najskôr sa zjavuje medzi pravoslávnymi Slovanmi, no neskôr si razí cestu aj ďalej, takže dnes už v podstate nikde vo svete nie je zriedkavé. Máme tu hneď dva také termíny, o ktorých sa dá hovoriť ako o svetových alebo takých výnimočnejších dňoch. Ten prvý to nie je o veľkej radosti, spája sa to s krvavým masakrom, ktorý sa odohral 27. oktobra 1907 ako dôsledok národnostného útlaku v Uhorsku. Ide o deň černovskej tragédie. V Černovej si obyvatelia postavili katolický kostol. Dedinčania trvali na tom, aby kostol vysvetil ich rodák Andrej Hlinka. Spišský biskup rozhodol inak Dva pánske koče prišli na vysvetenie kostola, dedinčania protestovali, žandári strieľali do ľudí, tragédia mala 15 obetí, 40 dedinčanov bolo odsúdených do väzenia. Udalosti pripomína v cintoríne pamätník a na mieste tragédie by mala byť pamätná tabuľa pokiaľ ide o Svetový deň, ten sa spája s audiovizuálnym dedičstvom, ktorý bol vyhlásený na generálnej konferencii UNESCO pred 20 rokmi. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio alebo videonahrávky. A tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o problémoch zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti, zraniteľnosti. No a niektoré veci zvyknú končiť aj v trezore, aby sa to náhodou nedostalo e, k tým, ktorí by z toho mohli mať aj nejaký osoch a možno ani nie. My budeme na tom čiastočne stavať, pre nás je audio, audiovizuálnym dedičstvom e, zaznamenaná muzika a práve o tom by mohla byť dnešná trikolóra, o tom, aký majú interpreti vzťah k hudbe ako takej, a to nám pripomenú hneď tri nahrávky, ale bude to v čase, keď budeme nahlodávať stred sendviča, pretože máme to obložené a pokiaľ ide o základné postavy a osobnosti, ktoré by sme si dnes mohli pripomínať piatimi pesničkami minimálne, tak na jednej strane bude herec Marian Labuda, lebo jeho výročie narodenia to si každoročne pripomíname 28. októbra a na strane druhej bude tiež herec Miroslav Noga. Ten jeho narodeninový termín je už za nami. V sobotu si pripomenul už e, teda 66. narodeniny. A keďže sa prejavovali a realizovali aj po tej speváckej stránke, tak máme čo opäť povytiahnuť. Inak sa budeme točiť okolo tých, ktorí sa nemuseli vždy stať tými konkrétnymi interpretmi, čo je aj prípad Stanislava Chmelíka. To bol český saxofonista, klarinetista, bol aj gitaristom, textárom, hudobným skladateľom, hudobným redaktorom a dlhoročným blízkym spolupracovníkom Karla Zicha, lebo bola jeho manažerom a producentom. Inak eh, priateľ a spolupracovník speváčky Jitky Vrbovej, s ktorou tiež pravidelne vystupoval. No ale my si ho pripomenieme ako autora pre Arnošta Pátka, s ktorým tiež mal svoju skúsenosť. Jeho narodeninový termín to bol 25. október roku 1941. Už sa len spomína od 13. februára 2016, takže čo skoro to bude 10 rokov. Si možno posvietime aj na ďalšie tituly. Ten nasledujúci, ten sa ocitol na LP platni z roku 1987. Bola to profilovka s názvom Dívka práve v prípade Arnošta Pátka. No a medzi pesničkami figuruje hneď niekoľko melódií Stanislava Chmelíka. Tá nasledujúca Eduardom Krečmarom otextovaná má názov To mi nedelej. To nedelej. Máš úsměv zářivý, jak léto. Hned vím, že máš jen dobré záměry. Jako by slunce pálivý k nám svetlo. Ten zázrak stal se v úterý. God. Stanislava Chmelíka na albume Dívka aj Motýlek alebo Končí den sa zaradilo do spevníka Arnošta Pátka, pokiaľ ide o ďalšie nahrávky, Iveta Bartošová, Petr Sepeši, album Knoflíky lásky, kto ho vlastní. Aj tam nájde tri melódie tohto pána. Pokiaľ ide o spoluprácu so spomínaným Karlom Zichom, tak za to môže rock'n'roll alebo léto, jak má být určite vydarený to titul, ale aj dueto s Jitkou Zelenkovou nazvané Nejde zapomenout No a ani na Stanislava Chmelíka teda nezabúdame. Ako externý hudobný redaktor pôsobil aj v Československom e, rozhlase na stanici Hviezda, dnes je to teda Český rozhlas 1, radiožurnál a bol aj členom predstavenstva vydavateľskej firmy Multisonic. Problémy so srdiečkom Podrobil sa v marci 1993, dá sa povedať, že úspešnej transplantácii. No a vydržalo to ešte ďalších 22 rokov. 23 plus minus hore dole. Dnes e, jedna pesnička, no a než sa obzrieme ďalším smerom, poďme si pozrieť ten historický kalendár. Zakladanie miest hneď v dvoch prípadoch sa dá dohľadať. Jednak je to Amsterdam, holandské mesto v roku 1275, takže malé jubileum. No a potom Filadelfia v Amerike v roku 1862. Pokiaľ ide o prvú linku podzemnej dráhy v New Yorku, otvorili ju v roku 1904. V 1916. v americkom hudobnom časopise Variety sa poprvýkrát objavilo slovíčko jazz. No a dnes to audiovizuálne dedičstvo sa môže spojiť aj s ďalšou záležitosťou. V roku 1928 sa objavil na svete prvý záznam prejavu prezidenta, v tomto prípade Tomáša Garika Masarika na gramofónovej platni. Bola to, bol to taký príhovor k deťom. V roku 1944 v rámci Slovenského národného povstania Nemecké jednotky obsadili Banskú Bystricu, povstavci sa začali ukrývať viac v horách. No a keď sa ešte raz vrátime k audiovizuálnemu dedičstvu, tak máme tu 80. výročie založenia Akadémie muzických umení v Prahe. Je o najväčšiu umeleckú vysokú školu v Českej republike. Prezidentský dekret rozhodol o jej zriadení vo výuke je na Akadémii muzických umení obecne kladený dôraz na individuálny rozvoj talentu a prehlbovanie osobnostného prejavu v divadelných, filmových, televíznych, hudobných aj tanečných odboroch. Vzdelanie sa zameriava na študenta ako špecifického jednotlivca a výuka preto väčšinou prebieha v malých študijných skupinách. Na Hudobnej akadémii muzických umení ide o inštrumentálne odbory, No a pomer akademických pracovníkov a študentov tejto vysokej školy by mal byť 1 ku 6. Inak k roku 2018 na vysokej škole existovalo 135 študijných odborov uskutočňovaných vo všetkých stupňoch, čiže bakalárskom, magisterskom aj doktorskom, v ktorých študovalo celkovo 1525 študentov. No a ono sa to sklada z troch fakult, je tam filmová a televízna fakulta, hudobná a tanečná fakulta a napokon aj divadelná fakulta. Pokiaľ ide o absolventov v rámci Divadelnej akadémie muzických umení, medzi nich sa zaradili aj také z dnešného pohľadu dostatočne známe postavy ako Jan Tříska, Tatiana Medvecká, Jiří Lábus, Ivan Trojan, Ivana Chýlková, Heva Holubová, Vojtech Dyk alebo Ivan Vyskočil. Absolventmi Filmovej akadémie sa stali okrem iných napríklad Miloš Forman, Jiří Menzl, Jan Svierák, Viera Chytilová, Fero Fenič, Agnieszka Holland, Emir Kusturica, Jan Hřebejk, Zdeněk Podskalský alebo Ivo Maté. No a na Hudobnej akadémii sa s absolventmi stali aj Boris Hibner, Jozef Suk, Pavel Šporcl, Petr Eben, prípadne Václav Hudeček, samozrejme ďalší tam boli zase celý zoznam, to by nám zabralo celkom dosť času. Na ten zvyšok z 20. storočia si posvietime po pesničke. Teraz to bude už e, tvorba rodáka z nedalekého Hronseku, ktorým bol Braňohronec, autor aj e, klavirista, hudobník, ktorý ako ročník 1940 e, narodil sa dva dní pred Štedrým, ale spomínať na ňo budeme v tej súvislosti, že už uplynuli 3 roky od jeho odchodu 25. októbra. No a malé vlastné teleso hudobné, orchester Brania Hronca, ktorý sprevádzal viacerých interpretov, asi najvýraznejšími Eva Máziková, ktorý narodeniny si tiež budeme pripomínať, ale až v tej ďalšej Petrolejke, no a aj Eva Kostolániová, ale zaspieval si pesničku Braňa Hronca a nie jedinú, aj Karol Duchoň, aj tu na nás čaká výročie, už skoro 5. novembra, to bude tých 40 rokov od odchodu, tak to teraz poďme spojiť pesničkou, ktorá by mala byť z roku 1970, no a ona nám bude pripomínať, no 76. by som skôr k tomu priradil, album číslo 2 v prípade Karola Duchoňa, pretože na nás bude čakať text Alexandra Karšaja, ktorý sa tiež dostal na túto profilovku a pesnička nesie názov Sen o Belasej výle Sen o Belasej mojich snov. Znov tu na básni sa zázrak rád životom a únavou. A možno neznámou túžbou je pri tej plnacej rieke kút, kde si svoju ubolenú hlávku skloní. Nežná a jasná vínatá patrí snáď do balá. ten zázrak krásny a ja o nej sním, snom veľa sním, sním ako sním. spomienka na Brania Hronca, študoval na Bratislavskom konzervatóriu, bolo to hra na akordeón, aj dirigovanie, v tomto období mal aj jazzovú skupinu West Coast Combo, na Vysokej škole muzických umení potom začal študovať v roku 1961 no a v rokoch 1964 e, až 82 viedol aj vlastnú vokálno-instrumentálnu skupinu Najskôr to bola teda skupina Braňa Hronca, neskôr sexteto a potom sa stal z toho orchester. Braňa Hronca následné obdobie strávil v pozícii dirigenta tanečného orchestra Československej televízie približne 6 rokov a stal sa aj autorom viacerých pesničiek. Z takých známejších možno dueto Karla Černocha s Petrom Lipom pod názvom Černoch a Lipa ale aj tie, ktoré ponúkali s orchestrom Bráňa Hronca ako Žltá rieka, Keď ma máš trocha rád, Abeceda ehm, lásky, bolo tam aj viacero, samozrejme cover verzií, kúpte si banány, to si mnohí vedeli pospevovať v 70 rokoch. No a jedna z prvých hitoviek Marcely Lajferovej ešte dueto s Janou Belákovou Lampy už dávno zhasli. Aj to sa zaradilo medzi pôvodné diela, výrazné práve vďaka autorovi menom Braňo Hronec, takže dnes táto spomienka, ale ešte sa obzrieme za jedným z autorov, ktorý na nás e, z kalendára pokukuje. Tiež to už bude len spomienka, ale najskôr si poďme zrekapitulovať ešte aj tie udalosti 20. storočia, ktoré nám 27. oktober ponúka. Národné zhromaždenie v roku 1948, to Československé, schválilo prvý 5-ročný plán a to na roky 1949 až 53. Úlohy 5 ročnice boli zostavené tak, aby ich splnenie prešlo alebo ich splnením prešlo hospodárstvo štátu takouto hlbokou prestavbou. Stanovené ciele ale neboli nejak extra uskutočniteľné. Zkrátka, vtedajší súčasník mal veľké oči, Svoju činnosť e, v tento deň v roku 1949 e, začala aj Slovenská filharmónia, to prvý a hlavný slovenský symfonický orchester, založená v 49. od 50. rokov, sídlila v Redute. Okrem sezónnych koncertov hráva pravidelne na hudobných festivaloch v celej Európe, No a súčasťou Slovenskej filharmonie sú tri hlavné zložky, mali by byť teda samotný veľký symfonický orchester, potom Slovenský filharmonický zbor a komorný orchester. V roku 1961 sa pozeralo smerom na oblaky, vypustená bola prvá raketa Saturn 1, prvá zo série, zároveň prvá americká raketa navrhnutá výlučne na vynášanie nákladov do vesmíru, Všetky predchádzajúce americké nosné rakety boli upravené verzie vojenských balistických rakiet. O rok neskôr, v 62. sa riešil jadrový konflikt už v tom čase. Na vrchole kubánskej kríze alebo krízy stáli obidve veľmoci na tých e, konfrontačných líniách. Hrozil teda ten jadrový konflikt. Prezident John Fitzgerald Kennedy prehlásil, že jeho snaha o mierové riešenie končí a dal Sovietskému zväzu jasné ultimátum požadujúce stiahnutie sovietských rakiet do 48 hodín. Zvyčajne teda sa rieši toto všetko v súvislosti s Kubou. Keď už majú Američania rakety pri svojich hraniciach, tak prskajú. Keby stiahli oni svoje, neviem, či by ich už pomaly pomestili na svoje územie z tých iných krajín. V roku 1963 pred 3 hodinou ráno sa kvôli nedbanlivosti pri posune e, v, na stanici v Střeliciach uvoľnilo 11 vagónov, ktoré sa dali vlastnou silou do pohybu z kopca smerom k Brnu. Nabrali až 90 km rýchlosť a kvôli ďalším idúcim vlakom ich nebolo možné odkloniť inam než na slepú koľaj. Na piatom nástupišti našťastie informácia nehovorí o obetiach. Pokiaľ ide o rok 1968, Národné zhromaždenie schválilo zákon o federatívnom usporiadaní vtedajšej Československej socialistickej republiky, ktorý mal na základe rovnoprávnosti na novo usporiadať súžitie Čechov a Slovákov. Ehm, Vydanie albumu Jesus Cry Superstar Tima Rajsa a Andrew Lloyd Webera, to má dnes tiež také malé jubileum, 55. výročie. No a ďalšie e, dve si môžeme spojiť e, s rokmi 1975 a 95. Pred 50 rokmi v Moste bol úspešne presunutý kostol na nebo vzatia Panny Márie a to o 840 metrov Stavba o hmotnosti 11 000 tón bola prevážaná pomocou obrovskej sústavy kolejnic a valcov zhruba 646 hodín. Podarilo sa tak zachrániť gotickú pamiatku pred zničením. Na mieste, kde kostol stál, sa už v ďalšom roku začalo ťažiť uhlie. No a pred 30 rokmi v košických východoslovenských železiarniach došlo k výbuchu pri práci na potrubí. Následný únik oxidu uhličitého pripravil o život 11 ľudí a doživotným následkom boli tiež viacerí postihnutí. Takže snáď sa im aspoň trošku polepšilo za tých 30 rokov, ak sú ešte teda medzi nami. Čo už môžeme hovoriť v minulom čase, tak e, to je meno e, Ferdinanda Havlíka, Zajtra uplynie už 12 rokov od jeho odchodu, bol klarinetistom, lídrom údobného telesa, ktoré sa spája s divadlom Semafor. V podstate prevzal taktovku skladateľa a lídra po Jirkovi Šlitrovi. Po jeho odchode v 69. roku Ferdinand Haulík bol ročník 1928 a stal sa tiež autorom viacerých pesničiek, tak si jednu poďme pripomenúť. Za spevácky mikrofón sa postavili Jiří Suchý a Jitka Molavcová. V podstate dvojička umelecká, ktorá to tam tiež po odchode Jiřího Šlitra dala dohromady. No a okrem iného teda vznikli aj tóny k nasledujúcemu titulu s názvom To je láska. se k tobě naklání, když ti nebe zaclání. Je to láska, obraz tváře zdobí vlasů, které probírám. To je láska, kladu sverdy na tvé ráno já a večer ty. To je láska. A když tě všeru pokoje rozepíná, co to je? To je láska. Je to láska. Řekni, co to znamená když ti hladím ramena. Moja láska. Když ti šeptám nesmysly, co ti tanem na mysli. Že je to láska. Když tě v pase držím v pest, ilu řekni, co to jest jiná než ty, mi zaútočí na city. Je to děvka. No, no. Ne, ne, ne, je to láska. A proto. Aby já popadnu karaván. A až jí řeknu, co je záč. Tak jí spráskám bude rešená. A to samý udělá. Všem tvým láskám. vzhledom hlavy. No tak to jsem ještě potřeboval. To je láska. Je to áno, hneď tri legendy ah, sa spojili <laughs> dohromady pri realizácii tohto titulu. Jitka Molavcová, Jiří Suchý, je to jasné. Ferdinand Havlík, to bol rodák z Brna a ako hudobný aranžér, skladateľ, kapelník, dirigent divadelného orchestra. Bol aj príležitostným filmovým hercom a spoluzakladateľom divadla Semafor. Išlo o dlhoročného hudobného aranžéra, kapelníka, orchestra divadla Semafor a už sa aj v čase, ešte keď tu bol Jiří Šlitr, s ním spájali aranže jednotlivých pesničiek, inak spolupracovník nielen Jiřího Suchého, ale aj Eugena Jegorova, čo bol nielen jazzový hudobník, ale aj herec, môže byť, že sa mnohým dokáže vybaviť, ako hrobník z titulu Vesničková středisková, alebo v pozícii otca Adama Bernaua v seriáli Návštevníci, e, ktorý už teda tiež nie je medzi nami od decembra 1992. No a Ferdinand Havlík e, sa stal teda v semafore autorom hudby, okrem iného aj k úspešnej hre Kytice, bol aj swingovým a jazzovým klarinetistom, ktorý sa veľmi dobre uplatnil ako solista v tomto prípade teda autor pesničky. Jeho životný príbeh trval 85 rokov. No, ale budeme sa pozrieť ešte aj na iné postavy k tej nasledujúcej. Môže byť, že ešte môžu viesť aj tri udalosti z toho ostatného obdobia. Pred 20 rokmi sa v Paríži začali nepokoje po vražde dvoch moslimských tínedžerov. Nepokoje tam prebiehajú aj aktuálne ale ktoré miesto nemáte bez nepokojov. Ide už len o to, či si blchy do kožuchov v úvodzovkách necháte vojsť sami, alebo sa vám tam dostanú bez vášho pričinenia, alebo aj tak sa stáva. Česká armáda po 12 rokoch ukončila v Kosove svoju misiu s názvom KFOR v roku 2011, no a pred desiatimi rokmi došlo k operácii Karla Gota, boli brušným problémom. Žiaľ, teda potom už mu boli diagnostikované aj známky toho non-Hodgkinovho lymfómu po tejto náhlej príhode brušnej a až teda do záveru svojho života už sa týmto problémom nemal šancu vyhýbať. No, my sa teraz e, vyhneme zatiaľ iným oslávencom tohto termínu. Priestor dáme Marianovi Labudovi a spomienke na túto hereckú legendu. Rodák z hontianských Nemiec sa stal výraznou hereckou postavou nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Napokon však bol spomínaný aj ten titul Vesničkova stredisková, kde sa aj on dostal do pozície, v podstate do tej hlavnej ročník 1944 práve zajtra 28. októbra uplynie teda 81 rokov od narodenia spomíname od 5. januára 2018 no a máme na čo spomínať zrekapitulujeme si v podstate to čo máme dostupné 5 pesničiek tá prvá Vrátila se Barba z Amerike dovezená z bývalej Jugoslávie, textoval to Kamil Peteraj a slovenskej verzii dal názov Teta Jolana. Dobre vidím, no nie, ty si k nám prišla, teta Jolanka. A čo robí gejza či pije? A bratranec Vendelín, máš štvrtú dceru, nepovedz. A čo Etela, stále si požičiava peniaze. Tonka a Joško, Cilka, všetci sú s výborné. Ale čo, Píšu padol šťerešne, <laughs> ja som potušil pazuchou kačka a v košíku hus. Pozerá sa na nás celý autobus. V kufri štyri sliepky, milióny slov. Uvítanie s tetou Jolanou. Nemôžem si pomôcť, ja trpím na tety. Teta v dome značí, koniec diety niesla na vůně, je dál najlepší. Víno v demišóně a svoj krik. Rýchli to na návštěvu, na návštěvu. Prišla ráno teta Jolana. Vítajte, tetka. Za kačku a za hus bola schovaná. A v jej tvári sladký úsmev žiary. to na návštevu, na návštevu.

šteta, na rýchly. Na budúci týždeň pocestujem k nej, upevniť tie city rodinné. dom na návštevu, na návštevu, prišla ráno teta Jolana. A tie vlaky naspäť nechodia? Za kačku a za hus bola schovaná a v jej tvári sladký úsmev žiari Rýchlikom na návštevu, na návštevu. Prišla ráno naša teta Jolana. Prišla pozrieť ručníku uschovaná. A v jej tvári sladký úsmev žiaril. ja chcem jesť! Ja chcem jesť! Ja Áno, týmto bol dostatočne známy temperamentom, ktorý sa objavil aj v pesničke. Rodák teda z obce Hontianske Nemce, dnes okres e, Krupina, narodený do rodiny e, súkromného krajčíra, Neskôr absolvoval divadelnú fakultu Vysokej školy muzických umení v Bratislave a nastúpil do Slovenského národného divadla. V 68. bol spoluzakladateľom generačného divadla na Korze, odkiaľ potom prešiel po zákaze tohto kultúrneho stánku na novú scénu a práve tam sa vypracoval od komických a tragikomických typov, ktoré mu mimoriadne sedeli až k veľkým dramatickým úlohám a od roku 1990 bol aj členom činohry Slovenského národného divadla, ale hostoval aj na mnohých popredných českých divadelných scénach, či už to bolo Národné divadlo v Brne, Mestské divadlo v Zlíne alebo divadlo na Vinohradoch. My si Mariana Labudu budeme pripomínať samozrejme predovšetkým ako speváka. Tento single, ktorý bol ponúknutý v 76. roku, tak obsahoval dve pesničky, Ačko sme si vypočuli, na Bčku sa už realizovali Ivan Vašica a Peter Petiška, čiže domáci autory a budeme ho registrovať ako čierneho pasažiera, ktorý sa stretol vo vlaku so sprievodkyňou menom Kamila. Odolná Kamila, keď si sa zjavila, tvoj modrý úsmev jak zvon utrel o kolesa. Odolná Kamila, ty si ma spámila, ja som cítil, ako v kupé so mnou klesá. Tvoj zrak bol kryštál, tvoj hlas bol archadielský chór. Vlak nežne pískal, nepak se percher Endeho. A pýtaš lístok do kútov a vyhrážaš sa pokutou. Služebné hlásery, brzná rúžička, vráte tú rampu od gástry uznali, že sa Fero nehámíš. Odona Kamila, bola si spanila, dnes ma tvoj chlapčak zráža na zem z oblaku od ona Kamila, veď si ma zranila, keď mi chceš prievodkyňou byť len vo vlaku. Veď som ti núkal spiatočný lístok do neba, ty si však krutá a chlap nevravíš, netreba. Pýtaš lístok do kútov a vyhrážaš sa pokutou. Žiadame cestujúcich, aby sa nesnažili urychlovať chod vlakov núkaným alkoholickým nápojom rúštovodičom takujeme. Od ona Kamila, čo si to spravila? Keď prsty zaškrýpali a vlak zostal stát. Pre cestovný lístok si ty zadusila v obleci ty. Ja už ťa nikdy viacej nemôžem mať rád. <laughs> čo si to spravila, keď prsty zaškrípali a vlak zostal stáť. Pre cestovný listok si ty zadusila po mne city, ja už ťa nikdy viacej nemôžem mať rád. Toho temperamentu si ešte užijeme, aj po tomto tangu, keď sa dostaneme k ďalšej nahrávke. No, pokiaľ ide o 80. roky a tú hereckú cestu Mariana Labudu, tak už si ho všimli aj českí režiséri. Juraj Herc mu zveril jednu z hlavných úloh v komédii Buldoci a Třešně. S epizódnymi úlohami prišli aj Dušan Klein a Jiří Krejčík, ale tou najznámejšou a najvýraznejšou postavou sa stal vodič Pávek z komedie Vesničko má středisková s ponukou za Marianom Labudom prišiel Jiří Menzl ktorý vysledoval jeho talent už v činohernom klube pri zájazdových predstaveniach a vedel, že teda nesiaha mimo a dvojica Labuda Bán dopomohla e, tejto komédii aj k popularite, aj k nominácii na Oscara. E, stal sa, alebo dočkal sa niekoľkých prvenstiev, čo sa týka aj návštevnosti tento filmový titul. Bol najnavštevovanejším filmom v československých kinách v roku 1985. Dokonca sa stal najnavštevovanejším filmom v 80. rokoch v československých kinách a prekonal aj také americké trháky, akými boli E.T. Mimozemšťan alebo Votrelec. Celkovo ide o 13. najnavštevovanejší československý film v kinách a 24 v rebríčku všetkých československých e, filmov, pokiaľ ešte teda rátame do toho obdobie do roku 1989, ale Marian Labuda sa vedel zhostiť zaujímavých pozícií aj v rámci tých pesničkových titulov. Ten následujúci to nás stále ešte pozdrží v tom 76. ide ale už o spoluprácu so skupinou Zajace Pavla Zajačka, Peter Brhlovič zhudobňoval ďalšiu z melódií dovezených z niekdejšej Juhoslávie Nikica Kalodžiera podpísaný pod touto melódiou a pesnička v tej slovenskej verzii dostala názov Láska moja hviezdy sa ťa boja. Všetky lásky vyzerajú veľmi sľubne, aj tá moja usmievavá za mnou máma. Keď však príde domov, už ju bolí hlava. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, keď sa večer mračíš na mňa spoza stola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať jemne, s kým si bola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, keď sa večer mračíš na mňa spoza stola Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja Chcel som sa ťa spýtať, jemne s kým si bola Deň je dlhý, všade číha plno nástrach Nečudošne, deň čo prídem, začnem pátrať Prečo si mi osladila kávu solou vedel, vieš to strelil v lige najviac golov. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, keď sa večer mračíš na mňa spoza stola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať, je mne s kým si bola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, sa večer mračíš na mňa spoza stola. Láska moja, a hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať mne s kým si bola. Volal som ti asi 5 krát, nikto nebral, že si bola v obchode, tak to ťa boja, keď sa večer mračíš na mňa spoza stola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať jemne, s kým si bola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, keď sa večer mračíš na mňa spoza stola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať jemne, s kým si bola. večer, keď sa hviezdy kúpu na dne studne. Moja láska na mňa hľadí veľmi smutne, márne hľadám vysvetlenie toho žiaru. Skôr než vlastnú ženu, pokopíte skalu. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, keď sa večer vračíš na mňa spoza stola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať, jedne s kým si bola. ťa boja, keď sa večer mračíš na mňa spoza stola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať jemne, s kým si bola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, keď sa večer mračíš na mňa spoza stola. Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať jemne, kričíš na mňa spoza stola. Láska moja, aj hviezdy sa tam boja, chcel som sa ťa spýtať jemne, s kým si bola. Keď sa povie meno Marian Labuda, tak po tej hereckej stránke sa môže vybaviť viacero postav, preto len zahral si vo viac ako 50 českých a slovenských filmoch. Tak tá prvá úloha, to malo zhruba 21, keď bol Milošom v psychologickej dráme Petra Solana, kým sa skončí táto noc. No a potom nasledovali aj ďalšie diela z tých českých farár Dorenda v dráme Dobří holuby se vracejí. Bol funkcionárom ROH v komédii Vážení přátelé Ano, zámockým správcom v titule Konec starých časů. Došlo aj na rozprávkové diela Král ubu, Pták, Ohnivák, Lotrando a Zubejda, ale aj filmové projekty typu Obsluhoval jsem anglického krále, Dešťová víla, Anděle všedního dne, prípadne Anděl páně 2. No a na Slovensku sa ešte môžu vybaviť aj legendárny Grof Erdödy v titule Pachohybský zbojník alebo Strážca Harému z rozprávky chlebských údci. Skrátka, kde sa objavil, bol neprehliadnutelný a výnimočný. Zostal aj v pozícii speváckej, v tomto prípade teda v duete s ďalším oslávencom týchto dní, pretože o jeden deň a 5 rokov mladšia je Eva Máziková, s ktorou si Marian Labuda zaspieval, tak si to poďme pripomenúť v nahrávke autorov Alibrezovský Kamil Peteraj, vlak o pol šiestej. istej vlak. Najviac sa mi páči starý bazár. No, pravda, že? Chcem mu kúpiť obnosený frak. No tak dovol. ide o pol šiestej vlak. cukrárne. Je. Yeah. Napcháva sa tortou ako drak. Mm. A nevadí mu, že sa z toho stárne, stárne. A mne ide o pol šiestej vlak. Prosím ťa, nekupuj mi flanelovú košelu. Však ich mám 30. Nátačky, na čo sú ti nátačky? Však na teba nevidím, taká si vysoká. Pán vedúci, odneste tú ručnú vrstu, každý deň ju mám v šaláte. A tú práčku, tú práčku si ponesieš sama. Na poď už, ja ledva dýcham. Tá vaňa, pane Bože, tá vaňa. O čtvrt na šest bežím na nádražie. No samozrejme, to robia tie zákusky, už nevládne. O co s tým ma ide trafiť Oh. Podaj všetko, právě už vlak. Ty sa smeješ, v každej ruke balík. Ale by som kúpila len čtyři. A mne tu prudko v žilách tlak. Chceš ísť na box do športovej haly. Haly! A ty zmeškáš aj posledný vlak. Ručím ti, že končím naše vzťahy. Ale prečo? Kupuj sama vane, prsty, lak. Moja drahá, pre mňa je čas drahý, chytíš o pol šiestej vlak. No, naše stretnutie s Marianou Labudom sa pomaličky blíži do finále. Ešte jednu pesničku si z jeho strany pripomenieme a zároveň teda aj album s názvom Hektoliter Tango, čo bolo ponúknuté tiež ešte v 70 rokoch. Neskôr sa už s ním ako spevákom veľa toho nepodarilo zrealizovať, ale zbieral aj nejaké tie ocenenia za herecké výkony, hlavne Český lev za mužskú úlohu vo filme Martina Šulíka Záhrada z roku 1996. To môže byť možno aj to najvýraznejšie, ale boli tu samozrejme aj iné. Prémia literárneho fondu za mimoriadný umelecký výkon v hre Kumšt z 99. roku, potom cena ministra kultúry za mimoriadný prínos k rozvoju slovenského umenia v roku 2004 sa ešte neriešilo, že to dostávate od toho konkrétneho ministra to až aktuálne pokiaľ ide o rok 2005, tak bol tu Libinov kríž druhej triedy, udelený pri príležitosti štátneho sviatku vzniku Slovenskej republiky a tiež cena za najlepší mužský herecký výkon v ankete divadelných kritikov DOSKY 2005. Išlo o hru s názvom TISO a cena hercová misia za mimoriadný prínos do hereckého umenia v oblasti filmu udelená na 15. Medzinárodnom festivale filmovom Artfilm v Trenčianských Tepliciach, tak to je z roku 2007. No, tento príbeh, ako vieme, teda je už uzavretý od 5. januára 2018, mal 73 rokov. My to uzavrieme spoluprácou na spomínanom albume s názvom Tango Hektoliter Tango, kde pesničky písali Pavol Hamel, Ivan Vašica, aj teda Kamil Peteraj ako textár a objavila sa tam aj skladba s názvom Pieseň na hrebeni, ktorú mal možnosť predviezť aj na televíznych obrazovkách. My si samozrejme musíme vystačiť len s tým zvukovým záznamom. dnes milá v tieni, tak od srdca na hrebení niečo pekné, čo máš rada. Sadá slnko, sadá, sadá. Zahrám ti dnes pieseň tichu, takú tichú, takú tichú, že ju budeš počuť len ty, ako Vánok, Vánok letný. Počúvajú všetko vraví, ako stebla vlažnej trávy. Počuj, ako ticho spieva o tom, že sa v stromoch smieva. Zahrám ti dnes, milá, v tieni, tak od srdca na hrebení tom, čo sa v poli stane, až sa dotknem tvojej dlane. Tvojej dlane takej bielej, ako perie, ako perie tvojich krásnych zlatých vlasov, v šume leta, v šume klasov. O tom, že ťa mám tak rád, o tom, že ti život niekde v tieni, niečo krásne na hrebení. deti, túžim hrať celý život niekde v tieni, niečo krásne na hrebe. Tak, niečo krásne na hrebení máme za sebou a sme v druhom polčase aktuálne petrolejky No a keďže tu máme dnes aj ten deň audio, audiovizuálneho dedičstva, tak si to preklopíme tak, ako nám to bude najviac vyhovovať, čiže smerom k muzike. A nasledujúce minútky strávime práve pri pesničkách, ktoré o tom pojednávajú. Ako vieme, hudba teda sa vo všeobecnosti definuje ako ľudská aktivita, ktorá sa pomocou e, v priestore a čase charakteristicky zoskupených tónov a zvukov, to sú oficiálne slova. Na základe spoločenských skúseností usiluje o komunikáciu, no a ide o umenie, ktoré sa už tiež rozdeluje do rôznych kategórií, lebo poznáme hudbu instrumentálnu, symfonickú, komornú, dýchovú a ľudovú, umelú, populárnu, náboženskú, svetskú a tak ďalej. Každý si má možnosť vybrať z toho, čo mu je bližšie. E, pokiaľ ide o predstaviteľov svetovej scény, dnes by sme tu mali napríklad možnosť spomenúť tri mená. Máme možnosť ročníkom, keď to zoberieme od tej najmladšej, 78, čiže 1978, je Vanakorn Nicholson, rodáčka zo Singapuru, popová, klasická, husľová, virtuózka, ktorú v tom umeleckom svete hudobnom mnohí poznajú pod menom Vanessa May. Inak e, ocinnosť Thajska, mamina Číňanka. Už by nemali patriť e, k sebe ako pár. Mamina sa potom vydala za Angličana Grahama Nicholsona a rodina sa presťahovala do Anglicka, keď mala Vanessa 4 roky. Na husle sa učila hrať od 5 ten profesionálny debit absolvovala na hudobnom festivale v Nemecku, keď mala 10 rokov v 88. s londýnským filharmonickým orchestrom. No a v máji o 3 roky neskôr vydala aj prvý album Violin. Už by ich mala mať na svojom konte cez 10. No a celosvetovo dostatočne úspešná známa. Koncertovala aj u nás, či už v Košiciach alebo v Bratislave. Simon Le Bon ten je o 20 ročia starší, 58 ročník, rodák z britských ostrovov a spevák skupiny Duran Duran. Táto syntipopová formácia vznikla v 78. v Birminghame. V apríli 1980 prišiel do nej na post solového speváka práve dnešný oslávenec, vtedy študent dramaturgie Simon Le Bon, a v marci 81 už mali byť v paradách prvú pesničku. Ponúkli potom aj v júni toho istého roku prvý album a už aj ten bol úspešný, rovnako ako aj dvojka Rio, ktoré bolo vydané v máji 1982. No a tretí album, ktorý vyšiel potom v novembri 83, tak e, tá celosvetová predajnosť prekročila hranicu 12 miliónov. Toto na Slovensku nemáte šancu dosiahnuť ani len keby to kopírovali <laughs> pomaly tak presadili sa teda aj za veľkou mlákou a za rok 1983 e, získali Duran Duran hneď dve ceny Grammy tiež by tam malo byť tých albumov už pomaly 20 škriabe sa to k tomu číslu to posledné meno nám poslúži aj ako mostík k tej úvodnej pesničke dnešnej trikolóry, keďže tu máme ako ročník 1782 rodáka z Janova, talianského skladateľa a tiež s husľami mal veľmi veľa spoločného, napokon sa to s ním spája celé tie dlhé roky. Bol huslovým virtuózom, pre niekoho neprekonateľným, aj keď sme ho osobne počuť nemohli. Nicolo Paganini, ho naučil hrať na gitare, mandolíne a až neskôr potom na husliach. No a keď mal 7, tak vedel zahrať e, skladby už aj z notového listu. Koncertoval už ako 12-ročný, čiže tá Vanessa May, pozrime sa, že čo to po x rokoch v jej prípade, aký príbeh takmer totožný. On sa stal aj autorom desiatok hudobných skladieb, husľových koncertov, sonát, boli tam nejaké kvarteta, ale teraz sa nemyslí na karty. Zomrel v máji 1840, mal 57 a tuberkulózu. Vo francúzskom Nice sa nachádzal. No ale Paganini ten sa nachádza aj v titule s názvom Romance za korunu, čo je filmový titul v hlavnej úlohe s Erikom Pardusom, ktorý si tam zahral učňa menom Píďa a išlo o príbeh, kde sa zalúbil do novej učnice Marunky, ktorú stvárnila Mirka Šafránková. Dohovoril si s ňou schôdzku, že to im pokazili ostatné devčatá z učňovky a ešte povedali, že to bol nápad Maruny. Píďu to nahnevalo, Nechal Marunu, aby išla s ostatnými devčatami a sám zatiaľ blúdil pasážou, stretol Helenku Vondráčkovú, ponúkol jej kvetinu. No, bol to taký príbeh, aký bol. Súčasťou e, pesničkovej kolekcie teda bola aj skladba s názvom Paganini, ktorú jednak ponúkli v podaní Karla Gota a tiež e, v instrumentálnej verzii s Felixom Slováčkom, ale ak by to malo byť o muzike všeobecne, tak samozrejme naša pozornosť bude upriamená iným smerom za skladbou, ktorú tiež skomponoval Karel Svoboda, lebo ten bol autorom hudby. V tomto filmovom príbehu text dodal František Ringo Čech, ten mal v tom čase najbližšie k Jirkovi Schellingerovi a práve s ním aj so skupinou natočili v apríli roku 1975 pesničku s názvom Hudba radosť dáva. Hudba radosť dáva. na Jirku Schellingera. V priebehu ďalšieho roku budeme mať opäť príležitosť spomínať, keďže dôjde na pologuľaté výročia. V marci to bude tých nedožitých 75 rokov. No a v apríli žiaľ teda aj ďalšie výročie 35 rokov od 45 e, rokov tak, lebo v 81. sa to stalo. To, čo si spájame s Bratislavou a Starým mostom, No a takto mi to spievalo práve v titule s názvom Romance za korunu, kde si zahral seba samého. Tak ako aj Karel Gott, František Ringočech, Karel Svoboda, Felix Slováček, Nadia Urbánková, Ladislav Štajdl, Rudolf Cortés a Helena Vondráčková. To len Petr Nárožný bol Lojzíčkom a Karel Augusta hráčov automatu a, a tak ďalej a tak ďalej. No, pokiaľ ide o Jirku Schellingera, tak ešte tu boli aj tri filmové projekty, v ktorých ho bolo možné vzhliadnúť, či už Ostrov plný písniček alebo Kufr plný nadejí. A tým posledným bol Trhák, kde si zahral nápadníka, céry poľovníka, toho poľovníka stvárnil Valdemar Matuška no a céry Dagmar Veškrnová, Hanna Buštíková a Olga Blechová ďalšími nápadníkmi Milan Drobný a Jirka Korn. Takže v tomto uh, zoskupení ho bolo možné nájsť, no ale my sa dnes teda skôr točíme okolo toho, čo nám hudba ponúka, aké emócie. Niekedy sú to radostné chvíľky, niekedy je z toho človeku na zaplakanie. No a slzy v očiach mal v roku 1989 aj Vašo Patejdl, ktorý prišiel e, s textom Ľuboša Zemana v pesničke s názvom Smutno je mi. A o čom konkrétne pojednáva, tak si to poďme vypočuť. to drinku, co to stačil, dievčatá že som ja stratiť nemohol. Smutno je mi, že na zemi je tak málo starej, dobrej muziky. Opustený ako obloky v tieni, v tesných bytoch vymýšľame úniky. Smutno je mi, že sa cení len to, čo sa v hit para pesnička sa tam nakoniec nedostala. Tí, ktorí sa k nej dopracovali, tak hlavne cez jeho tak povediac už návratovku, antalógiu číslo 1, kde bola ponúknutá ako bonusovka, nielen so solovými pesničkami, ale aj s tými, ktoré ešte ponúkol ako člen Elánu. Ono to mapuje roky 1978 až 90. Smutno môže byť človeku nielen z tých vecí, ktoré boli popisované v texte Luboša Zemana, aj z tej aktuálnej situácie, keď sa už nemôžete baviť o muzike s každým, pretože mm, sa do toho zaťahujú veci, ktoré s tým absolútne nemajú nič spoločné. No, populárna hudba má tiež už e, veľa odnoží, ten samotný pojem je ťažko už dohľadať, kde sa zhruba začal riešiť, ono to zahrňa aj široké pole hudobného pôsobenia a aj veľmi dlhé časové obdobie, pretože populárna hudba v podstate existuje odvtedy, odkedy človek vytvoril hudbu, nielen pre svoje potešenie a keďže množstvo ľudí e, berie vážne aj populárne hudobné diela, tak je veľmi ťažko dať aj nejakú takúto deliacu čiaru medzi vážnu, klasickú a, a akúkoľvek inú muziku a preto sa niekedy používa aj pojem ľahká hudba, čím sa myslí, povedzme, že je taká menej vážna forma klasickej hudby a týmto pojmom možno pomenovať širokú škálu žánrov, či už je to folk, heavy metal, rock, e, country, big beat, e, muzikály, opereta, jazz. Tam už je naozaj ťažko hľadať niekde nejakú tú základnú E, hudobnú schému a niektorí interpreti to majú aj celkom pekne pomiešané, aby ste nepočúvali od začiatku až do konca napríklad, ja neviem, jeden rytmus, tak, e, lebo boli aj takí interpreti, ktorí ste si zapli pesničku a keby tam neboli medzery medzi nimi, tak by ste ani nespoznali, že prechádzate do ďalšej. No a aj žánrovo sa to dalo zadeliť iba do jedného košiarika, sú takí, ktorí sa dokážu v pohode vyhrať, aj keď budú iba v jednom lavoriku si nohy čvachtať a zase sú takí, ktorí sú v pohode počúvateľní, aj keď skáču, tak povediac, zo žánru do žánru. My veľmi skákať nebudeme, už ani na to nemáme toľko času, ešte si poďme pripomenúť rodáčku z Náchoda, ktorá nám tento trojlistok nahrávok doplní o svoju podobu radosti respektíve starosti s muzikou ako takou. Podľa nej bude hudba liekom a určite aj pomáha mnohým. Jana Matisová tá sa narodila v máji roku 1952 v Náchode. No a tomu spievaniu sa venovala v podstate už v detstve, mala 15, keď začala aj verejne vystupovať. Vtedy so skupinou Studioklub Náchod, neskôr e, prešla ku kapele nazvanej Styl a v roku 1970 sa stala víťazkou súťaže Hronovské slunce a keď sa nahrávka zo súťaže dostala do rúk Bohuslava Sedláčka, to bol vtedy skladateľ a hlavný dramaturg hudobného oddelenia v Brnenskom rozhlase, tak jej to dopomohlo dostať sa aj do všeobecnej známosti a 71 ako ročník sa je stal osudným v dobrom slova zmysle, lebo hneď na začiatku tohto roka uzavrela exkluzívnu zmluvu s rozhlasom aj gramofirmou Suprafon a začala točiť pre televíziu a na trhu sa objavovali aj jej prvé gramofónové platne a úspech zaznamenala aj na vtedajších eh, domácich festivaloch typu Bratislavská líra a Dečínská kotva. No, my si ju poďme pripomenúť v nahrávke, eh, ktorú nám svojho času ponúkla. Ona tie albumy veľmi riešiť eh, nemala šancu. V jej prípade sú to len singlové záležitosti a jedným z takýchto titulov je aj práve pesnička s názvom Hudba je lék. V obchode vám ukradli peněženku, v tramvaji šlápli na nohu Bydlíte v sedmém patře a nejede víta. Syn přinesl dvojku z a naplotně vám překypilo mléko. V těchto situacích člověku povolují nervy. Znáte ten pocit? někdy se někdy rozšílím, což se stává. Nepovídej. pa, pa, pa, pa, Nervy léčím muzikou, vařím decibely. Decibely. Rytmus mám po, po, povídám. Nervy léčí muzikou, která správně šlape. Správně šlape. Rytmus má moc velikou, to tajemství snad každý chápe. Ráda ostatního. Jak z partitury prosím hrát, moc se přitom nehýbat, držet pěkně figuru. je liekom. Samozrejme, <laughs> nepomôže vám, keď sa vám niekde zlomí noha napríklad, ale po duševnej stránke to môže byť celkom slušná vzpruha. Niekedy pomáha dokonca aj keď si pustíte riadne smutnú pesničku a vyplaví sa z vás to najťažšie bolenie. Pokiaľ ide o Janu Matisovu, tak v 72. sa presťahovala z Brňa do Prahy a začala spolupracovať so súborom Plameny, vtedajšími členmi hlavne Jiří Štedroň a Helena Vrtichová a so zájazdovým programom potom prešli celú republiku, podielali sa aj na koncertnom turné mladých spevákov, takzvaným e, titule Expedice mládí a koncertovali aj v krajinách toho tzv. východného bloku, či už Polsko alebo Nemecká demokratická republika, samozrejme Sovietský zväz. V 74. vystúpila potom v Jugoslávii v Ljubljani na festivale a nasledoval aj zájazd s Karlom Gotom a orchestrom Ladislava Štajdla na dňoch českej a československej vtedy kultúry v Poľsku. Tam dostala aj ponuku na spoluprácu s Karlom Gotom, ale už sa rozhodovala viac e, medzi rodinou než e, hviezdnou kariérou a zvolila si tú rodinu, preto odmietla ponuku a vrátila sa naspäť do Brna. Hoci ako speváčka aj naďalej vystupovala nielen doma, ale aj v zahraničí, tak tá spevácká kariéra už začala sa pomaličky dostávať e, k bodu mrazu. Aktuálnejšie by to mohlo byť v tom ďalšom období hlavne o tzv. pedagogickej činnosti, ale takto jej to spievalo. Takýto rozjuchaný titul a našli by sa aj ďalšie, ale bola to bodka za týmto blokom pesničkách o hudbe ako takej. No a prejdeme v podstate k tomu záverečnému. Ešte sa budeme venovať dnešným oslávencom, lebo máme ich tam naozaj dosť, ktorých je možné pospomínať z takých tých vzdialenejších e, ročníkov. James Cook, to bol mimoriadne významný objaviteľ a výskumník, tri plavby okolo sveta, hlavne vydané práce, ktoré ponúkol, výrazne posunuli znalosti o tejto planéte. Narodil sa 27. oktobra 1728. Výročie si spájame s 1855, keď sa 27. oktobra podľa Gregoriánskeho a 15. oktobra podľa Juliánskeho kalendára narodil Ivan Vladimírovič Mičurin. To bol ruský botanik, šlachtiteľ, ovocinár, jeho výskum bol významným príspevkom v oblasti genetiky, hlavne toho ovocinárstva samozrejme. No a Theodore Roosevelt, to bol americký prezident s poradovým číslom 26, o tri roky mladší od Mičurina, preslávil sa svojou energickou povahou, do úradu nastúpil vo svojich 42 rokoch, po tom, čo bol zavraždený William McKinley, navštívil aj Slovensko, konkrétne teda Oponice a v roku 1910 ešte bol na svete potom ďalších 9 rokov. 20. storočie bude už samozrejme o úplne iných postavičkách. Medzi nimi nájdeme aj herca Mira Nogu, ale ten jeho dátum narodenia to je 27. október. 66 si pripomenul teda predvčerom. Pre nás samozrejme známy aj ako spevák, hlavne po boku Štefana Skrúcaného, s ktorým dal dohromady aj albumové projekty, zvyčajne podporené Gabom Dušíkom a Stanom Gurkom, aj keď teda ten prvý dospelácky, ktorý nesie názov Bomba Kšeft, tak e, ten bol aj o iných, či už to bol Jano Baláš, Jožoráš, Janko Lehocký, e, alebo teda samotný Gabo Dušík, lebo tak ten je tým ďalším a už posledným autorom No a vznikli pesničky podporené textársky Kamilom Petarajom, Borisom Filanom a Stanom Gurkom, to je trojlistok tých, ktorí sa podpísali pod jednotlivé skladby ako textári, no a album Bomba Kšeft by sme si mohli teda aj niekoľkými nahrávkami pripomenúť. A začneme takou rekapitulačnou záležitosťou rock'n'roll, láska, pohoda. Láska, pohoda. Ja miloval som rock'n'roll a chuť po folí z okenou, Rock'n'roll to bol náš ostrov, chodievali sme na ostrov. Au. Bez nohavičiek, bez treniek, stačí len keď si spomeniem na poskávanie zo zdenou, prekrikovanie zo zvenou. Au. Prekrikovanie zo zvenou. Mama, mama, mama. pravej besede Raz navždy som sa dozvedel, že potrebujem k životu rock'n'roll, lásku, pohodu Au. Na voskovaných parketách tam nemal kedy sadnúť prachok To je biely Afričan, tak poďme si s ním zakričať Au. Tak poďme si s ním zakričať Mama, mama, mama, mama, mama, mama, vyhliadali z okenou, boskávali sme sa zo stenou, prekrikovali zo zvenou, áru, prekrikovali. Hlavnou postavou tých záverečných minút teda rodák z Bratislavy Miroslav Noga, predovšetkým známy ako herec, moderátor, humorista, v našom prípade teda aj ako spevák. Tým divadlom žije od ranného veku. Mal 14, keď už vystupoval v súbore Ludus. V 75. začal študovať na gymnáziu v Bratislave a po úspešnom ukončení Nastúpil potom na štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení. V 87. sa stal členom činohry Novej scény a v roku 1990 už od založenia bol členom divadla Astorka Korzo 90, čo by malo platiť. Mám pocit, že nejako do súčasnosti, aspoň také sú informácie. V tých komických postavách sa realizoval už na začiatku svojej hereckej kariéry a nezabudnutelné výkony podával v mnohých dramatických aj tragikomických tituloch. Medzi také výraznejšie predstavenia Mŕtve duše, Kazimír a Karolína, Matka, Zločina, Trest, Otelo, Rómeo a Júlia, Kentauri, Gazdová krv, ktorý slávnil Gazdu a za svoj výkon bol aj odmenený ocenením dosky 2011 za najlepší mužský herecký výkon sezóny. Aj po tej speváckej stránke sa darilo po boku Štefana Skrúcaného, keď ponúkli albumovú jednotku. Vtedy to malo byť o projekte viacerých spievajúcich hercov. Titul Keby som bol detským kráľom, ktorý bol už o spolupráci s Kamilom Peterajom a tiež Gabom Dušíkom, tak nakoniec e, sa z toho stal iba projekt dvojice Miroslav Noga, Štefan Skrúcaný, triedilo sa, triedilo sa, až zostali sami dvaja, ale došlo aj na titul ťava, Ide ťahava Saharov a z tej sa stala výnimočne teda pesnička, ktorá vyčnievala nad všetkými tými celkovo 14 nahrávkami. No a tak sa posudzovalo ako ďalej a usudilo sa, že by bolo možno dobre ponúknuť aj album pre tzv. dospelákov a tak tu bola teda profilovka s názvom Bomba Kšeft ktorá obsahovala aj pesničku Rock'n'Roll Láska pohoda a medzi tými skladbami figuruje aj jediný text Stana Gurku paradoxne rozhodol o tom, že sa to vykryštalizovalo potom na autorskú dvojicu s Gabom Dušíkom a tie ďalšie projekty, ktoré potom prichádzali, čiže Molotov Cocktail, No Problem, Noskru dámu za život je karneval, bolo postavené všetko predovšetkým na tvorbe týchto dvoch pánov. No a my si teda poďme vypočuť ten jediný skvost, ktorý sa na albume Bomba Kšeft objavil, pokiaľ ide o tvorbu Gabadu Šika a Stana Gurku a ide o ďalšiu výraznú nahrávku tohto obdobia, titul Tequila Jumbo. Tequila Jumbo vidím letieť nad mi čampo Musím si dať preto rande s tekilou a sambou Po tekile mám svaly veľké ako Rambo Keď som celkom stekilovaný V akapulku v bare majú vrtulu aj s lampou Pod ňou hole baby Noci opalujú mambo To je tanec pre mňa a tak neodídem s hambou Silou, rytmou zmietaný Tekily je plný stôl Pozor je to alkohol Tekila je alkohol, čo s mužou robí Rambo Iba ja som od tekily skrúcaný Naša ma pohy, v tomto stave pre lambádu mávam silné vohy. na hlas bongo jednom na nene sú nohy. Už som celkom zdechilovaný. Do rána som povymetal všetky kúty, rohy. Od tekily vraj nevládzem, konštatujú mnohy. Zdravý som sa už nedočkal konca tejto slohy. Taký som bol strieskaný. Tekila je alkohol, alkohol ho premohol. Tekila je alkohol, čo z muža spraví drogu. Pri pohľade do zrkadla vidím mi na nogu. Hudobo te takáto cesta. Budeme sa zameriavať aj na ďalšie stránky, čo sa týka životného príbehu toho umeleckého, v prípade Miroslava Nogu ako jedného z aktuálnych narodeninových oslávencoch, popri angažmáne hostoval aj v štúdiu S a v divadle West a spolu so Štefanom Skrúcaným Vytvoril aj dvojicu v ich e, politicko-satirických televíznych aj rozhlasových reláciách Apropo Plus, Telecvoking, Vox Papuli a O3 Start. Vydali spolu teda aj albumové projekty. No a v 97. ponúkol Miroslav Noga v podstate s rovnakým autorským tímom aj solový hudobný album Hra na telo. Ten žiadaný úspech s ním nedosiahol úspešnejšie boli predsa len tie spoločné projekty so Štefanom Skrúcaným, ale medzi tým stihol svoju kariéru rozšíriť a natočiť aj veľké množstvo televíznych inscenácií, rozprávok, filmov, seriálov, televíznych kabaretov. Ehm, tak možno povyťahnuť, možno polepetka po boku Jany Naďovej, rozprávky typu Mahuliena Zlatá panna, 7 jednou ranou, Zabudnúť sa nedá ani na český seriál Ranč u zelené sedmy, kde si zahral otca rodiny Kudrnovcov. No a boli tu aj vášnivé známosti, taký šteklivý titul. V 2007 súťažil aj e, v reality show Celebrity Camp no a okrem iného aj dubbingov Dubbingový herec sa z neho stal, za čo si tiež vyslúžil ocenenie Zlatá slučka v roku 1999 za najlepší mužský dubbingový výkon, ale s konkrétnym titulom sa to nespája. My budeme konkrétnejší, tak maximálne v nasledujúcich chvíľkach. Pôjde o pesničku, ktorú sme už zaregistrovali v tom čase pred desiatimi rokmi, čiže ešte v 80 rokoch, keď s tým na albume Najlepšie dievčatá prišla skupina Modus, napokon Janko Lehocký a Kamil Peteraj sú podpísaní pod pesničkou, aj keď trošku sa to upravilo, niektoré slovíčka e, boli vymenené, aby to malo iný dej, hoci sa to veľmi od originálu nevzdialilo, e, pôvodne Ty, ja a môj brat, ľudovo nazývané Sklíčka, tak na albume Bomba Kšeft sa to ako Sklíčka aj objavilo. Sklíčka no tak ťúk. Sklíčka, sklíčka dotykou, svietia v okne, ty si taká fajn. Voniaš krásne, celou butikou, tak už ticho, už nič nešepkaj. Rozbijem ti sklíčka, psia Pomęca kotki, półgrzew i 80. roky si možno pripomenúť aj takýmto takzvaným remakeom známeho titulu. Mm, oni už v tom čase mali svoju skúsenosť. E, Miroslav Noga a Štefan Skrúcaný, dokonca aj s bratislavskou lírou. Stačí si spomenúť na skupinu TIS 80 kde ešte teda patrili aj Peter Poldau, Pavol Juráň a Stano Král. Ten názov skupiny podľa Borisa Filana, autora textu Lírovky, najlepší zo všetkých svetov, ktorú zúdobnil Pavol Hamel a získali za to aj striebornú cenu a zaspievali si aj na bystrických zvonoch, ale v roku nasledujúcom tom 84. už to bola minulosť, tak Boris Filan ten hovoril o tom, že to bolo podľa Pavla Orsága Hviezdoslava, mládež naša TIS držiteľkou rána a tam bolo to TIS e, spomenuté aby to nebolo spájané so socializmom ako takým, ale mnohým to tak či tak nedokázali vyhovoriť. No a potom neskôr sa objavila dvojica Miroslav Nuga a Štefan Skrúsany aj v projekte, e, ktorý bol určený paralympionikom k letnej olympiáde v Rio de Janeiro. Naspívali pesničku Orly bez krídel, a nielen oni, ešte tam sa toho všetkého zúčastnili aj Bibiana Surovčíková, Barbara Švidroňová, Robo Opatovský a Peťoc Morík. Takže aj po tejto stránke je niečo zaznamenané. Zaznamenané sú aj ďalšie pesničky, ale než sa k ním dostaneme, tak aby sme postíhali, tak sa poďme pozrieť ešte na ten kalendárik, čo sa týka dnešných oslávencov, lebo už ideme do finále, máme tu záverečnú štvrťhodinku. A aby sme dobre videli, k tomu nám môže dopomáhať aj Oto Vichterle, ročník 1913, profesor inžinier, český chemik, vynálezca známy práve kontaktnými šašovkami. E, vďaka tomuto vynálezu vstúpil do histórie rodák z Prostejova, Pavel Tigrit, mm, inak e, vlastným menom Pavel Schönfeld, to bol český spisovateľ, publicista, bol aj politikom, No a ročník 1917 v roku nasledujúcom sa narodila Teresa Wright, to bola americká herečka, ktorá v roku 1942 získala aj ocenenie Academy Awards a od roku 1960 by mala mať e, svoje dokonca hneď dve hviezdy na hollywoodskom chodníku slávy. Hercom úspešným sa stal aj Michel Louis Edmond Galabru, francúzsky divadelný a filmový herec, držiteľ Cezara, e, ktorý sa narodil v Maroku. Môže byť, že žandár zo Santrope, kde hlavnú pozíciu stvárne Louis Define, ale Michel Galabru sa tam objavil, tak to by mohla byť taká aj výraznejšia postavička, e, kde zahral teda úlohu rotmajstra Gerbera v tejto žandárskej sérii tiež už nie je medzi nami od januára 2016. Z tých hereckých predstaviteľov ešte Roberto Benini, talianský filmový a televízny herec, režisér, ročník 1952. Tam tá jeho hlavná úloha vo filme Život je krásny, čo bolo tiež tuším Oscarové dielo. Až sedem nominácií zaznamenal napríklad v 99. tri ceny Eh, mu napokon zostali v rukách v tom dobrom slova zmysle. Ročníkom 1959, rovesníkom Miranogu, aj keď o dva dní mladším, je rodák z Hradca Králové Pavel Kikinčuk, ktorý sa ako herec zviditeľnil hlavne úlohou Šimona Pláničku v prvej časti neskoršej trilógie Slunce seno v tých jahodách, ale zahral si aj v ďalších filmoch eh, Zdeňka trošku, napríklad Babo Vřesky stvárnil úlohu starostu Karla Stehlíka. No a to je v podstate z toho, z toho hereckého sveta všetko. Máme tam ešte nejakých športovcov, to si pripomenieme po pesničke. A no, nasledujúca melódia, to je titul, ktorý zhudobnil Jožoráš. Text dodal Boris Filán a je to v podstate titul na piesen celého tohto albumu. som Filanom. Ani ja nemám rád peniaze, ale čo už narobíme? Musíme byť radi, keď ich máme čo najviac, aby sme ustáli všetky krízy. Poďme ešte posledných dvoch oslávencov spomenúť. 75. narodeniny si pripomína rodák z Popradu, Julius Šupler, slovenský hokejový tréner, ktorý viedol reprezentáciu v dvoch obdobiach. V 93. nastúpil poprvýkrát na tento post, vydržalo to tak do 96. a potom o 10 rokov neskôr, tiež zhruba na tie 3 roky. Sám hokej hrával, najskôr v rodnom Poprade, potom v Liptovskom Mikuláši, vtedy ešte v rámci prvej slovenskej národnej hokejovej ligy. V úvode 70. rokov bol hráčom Slovana a potom zhruba 4 sezóny východoslovenských železiarní v Košiciach. Trénovať začal tiež v Poprade ako asistent a v 85. sa stal hlavným trénerom. V sezóne 88-89 vyhral s Liptovským Mikulášom v rámci prvej slovenskej národnej hokejovej ligy. No a československý titul ten získal e, s Duklou Trenčín v sezóne 1991-92. V 93. bol vymenovaný za prvého trénera slovenskej reprezentácie a pod jeho vedením sa Slovensko potom prebojovalo z najvyššej, e, do najvyššej kategórie majstrovstiev sveta v najkračom možnom čase, keď v 94. vyhralo C kategóriu, o rok neskôr B. No a ceným úspechom bolo aj 6. miesto na Olympiáde v Lillehammeri v 94 po majstrovstvách sveta vo Viedni v 96., kde Slovensko pri svojej účasti prvej medzi elitou obsadilo 10. miesto, už zmluva predlžená nebola pred svetovým šampionátom 2008 v Kanade. Jeho pozvánku z rôznych príčin odmietlo 14 hráčov, napokon bolo v nominácii len 5 hráčov z NHL na šampionáte reprezentanti, prevažne teda hráči z európskych súťaží a traja zo slovenskej extraligy. Mužstvo nepostúpilo zo základnej skupiny po prehrách s Nemeckom a Fínskom. No a v zápase ho udržanie zdolalo dvakrát Slovincov, aj keď v tom druhom zápase až po samostatných nájazdoch a obsadilo 13. miesto. Takže mm, výbor alebo vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja rozhodlo o tom, že končí pri reprezentácii. Nástupcom sa stal Jan Filc. Karolina Arbanová, rodáčka z Vrchlabí, ročník 1992, tiež nemala ďaleko k zimným športom, rýchlo korčuliarka, už bývala samozrejme, bola aj florbalistkou, ktorej sa darilo, predsa len stala sa bronzovou na, zimných olimpiád, na zimnej olimpiáde v 2018 a dvojnásobnou bronzovou medailistkou z majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, niekoľkonásobnou juniorskou majsterkou sveta a držiteľkou aj juniorského svetového rekordu, takže na jej konte pekné úspechy a než sa budeme lúčiť, poďme si zahrať niečo o nesmrteľnosti a potom si povieme o tých, ktorí sa jej žiaľ nedočkali a keď áno, tak len vďaka tomu, že na nich aj po rokoch stále ešte myslíme. Pieseň o nesmrteľnosti z albumu Bombakšeft, tak e, to je titul, o ktorý sa postarali Gabo Dušík a Kamil Peteraj. náměstí Bustu. Mrle ho tam ale žrali, zaďakoval za úctu. Iný klasik chrápal v parku, v učebniciach kýchal. Prestala ho skoro baviť, tá posmrtná pícha, čo človeka prežije máte priateľia na svete, na svete Čo za sebou navždy spláchnete Boli ste tu ale, ale neboli Smrť vás všetkých navždy oholí Čo vás ale priateľia prežije, prežije To sú predsa spermie, spermie Geniálni tí, tí čo zabudli Zmenili sa všetci na múdrych starec už nad hrobom, múdry ako život. Prišiel na to, čo je väčnosť a hneď si dal pivo. Čo človeka prežije, iba jeho spermie. Čo necháte, priatelia, na svete, na svete, čo za sebou navždy spláchnete. smrť vás všetkých navždy oholí. Čo vás ale priatelia prežije, prežije, to sú predsa spermie, spermie. Geniálni tí, tí, čo zabudli, zmenili sa všetci na múdrych. priatelia na svete, na svete, čo za sebou navždy spláchnete. Boli ste tu ale, ale neboli, smrť vás všetkých navždy oholí. Čo vás ale priatelia prežije, prežije, to sú predsa spermie, spermie. Geniálni tí, tí, čo zabudli, zmenili sa všetci na múdrych čo necháte priatelia na svete, na svete, čo za sebou navždy spláchnete. Boli ste tu, ale, ale neboli. No, boli ste tu, ale neboli. Ešte 4 mená z dnešného kalendára. 3 z hereckého sveta je možné povytiahnuť. Vladimír Hlavatý, bol ročník 1905, pražský rodák, český herec, aj divadelný pedagóg a dlhoročný člen hereckého súboru divadla na Vinohradoch. Hrával ešte aj s Vlastom Burianom a jeho sestra Viera Hlavata bola herečkou. No, mal možnosť sa objaviť vo viacerých tituloch, bol výrazným. Mm, tá filmová e, séria započala už v 21. v nemom filme mm, vlastného ocina ten posledný film točil v roku 1986, čiže 65 rokov je medzi prvým a posledným filmovým titulom. Ťažko vybrať nejakú výraznú, aj v dubingu sa mal možnosť zviditeľniť. Zomrel teda 27. oktobra 1992. O 7 rokov neskôr to bola Štepánka Haničincová, narodená ako Hubáčková ročník 1931, herečka, scenáristka, dramaturgička, dlhoročná televízna moderátorka, bol to taký detský idol niekoľkých generácií televíznych divákov, prvá manželka Petra Haničinca preto mala toto priezvisko, ale jej tretím manželom napríklad bol herec e, Jan Přeučil, až do jej odchodu v roku 1999 mala možnosť e, sprevádzať na televíznych obrazovkách viaceré postavičky. Obľúbenou bola e, Bábková postava Čertíka Bertíka, ale bol tam aj Medvedík Emánek, Kačenka, Kuťásek a Kutilka a ďalšie by sa dali dohľadať. Lída Bárová, narodená ako Ludmila Babková v roku 1914, tam je to jasné, Zomrela pred 25 rokmi, veľká hviezda éry čiernobielých filmov, no a posledným menom 20. výročie odchodu tu máme v prípade rodáka z Bardejova, doktora Jozefa Bombu. To bol futbalista slovenský, obranca, ktorý sa spočiatku venoval atletike, skákal do diálky, bol tam šprint, ale ako 16-ročný prešiel definitívne k futbalu, hrával za Bardejov, Brno, Prešov, Košice. S Tatranom obsadil v prvej Československej lige v sezóne 1963-64 tretie miesto a o rok neskôr z toho bola druhá priečka. Inak odohral 282 zápasov a nastrieľal 7 gólov, keďže bol obranca tak sa k viacerým nedostal, ale aj reprezentoval Československo v rokoch 1960 až 70 a zúčastnil sa aj úspešných majstrovstiev sveta v Čile, kde skončilo Československo strieborné po prehre vo finále s Brazíliou 1-3. Inak raz hral aj za výber Európy a nastúpil aj v drese Európy proti Škandinávii v Kodani v roku 1964. No, my končíme Aktuálne sa to točilo pesničkovo okolo Miroslava Nogu. Dôvod teda ukrytý v kalendári. Záverečná skladba bude záverečnou aj z albumu Bomba Kšeft, nad ktorým sme si chvíľočku posedeli. Autormi v tomto prípade opäť Janko Lehocký a Kamil Peteraj. Konsenzuálny song ukrýva tiež v sebe nejakú tú múdrosť, snáď ju tam nájdete a snáď ich ponúkneme niekoľko aj v prípade ďalšej petrolejky, ktorá tu by mala, mohla byť o ďalšie dva dni. Dovtedy sa opatrujte, z Banskej Bystrice vám pekný záver októbra roku 2025 želá Peter Kršiak. postel popasená, osamelý strom, to priatelia, stačí on im dvom. Stará šopa kopateá, rozpadnutý dom, to priatelia, stačí on im dvom. Nie len dvom, aj celým národom, nie len dvom, aj celým národom. Stačí iba zavrieť oči, zmysli hlúpy svet. Je to lepšie, jak pozerať v telke parlament. Dobrá postel kopasená, osamelý strom. To priateľe, stačí oným dvom. len dvom, aj celým národom. len dvom, aj celým národom. pak kopate hál, rozpadnutý dom. To priatelia, stačí oným dvom. Nie len dvom, aj celým národom. Nie len dvom, aj celým národom.